Emocionālā ķermeņa dziedēšana. Iedomāsimies atkal, ka mums ir ādas slimība, iekaisušas brūces. Kad gribam sadziedēt ādu un aizejam pie ārsta, viņš izmantos skalpeli, lai atvērtu brūces. Viņš tās iztīrīs, uzliks zāles un vairs neaizskars, līdz sāpes pazudīs. Dziedinot emocionālo ķermeni, mēs darīsim to pašu. Ir jāatver un jāiztīra brūces – jāuzliek zāles un jāatstāj viss mierā, līdz sadzīst. Kā mēs atvērsim brūces? Skaupelis, kas atver brūces, būs patiesība. Pirms tūkstošu gadiem viens no lielākajiem skolotājiem teica, un tu zināsi taisnību, un tā tevi atbrīvos. Patiesība ir kā skaupelis, jo atver brūces un atklāja visus melus, un tas sāp. Brūces emocionālajā ķermenī sedz noliegumu un melu sistēmu, ko esam radījuši, lai aizsargātos. Skatoties uz brūcēm, ar patiesības acīm mēs beidzot varam tās sadziedēt. Vingrinies patiesībām. Kad esi atklāts pret sevi, tu sāc visu saskatīt tādu, kāds tas ir, nevis tādu, kādu to gribētu redzēt. Piemēram, notikums, kas ir emocionāli ļoti uzlādēts – izvarošana. Pirms desmit gadiem kāds tevi izvaroja, un tā ir patiesība. Taču šobrīd tā vairs nav patiesība. Tas bija sapnis, kurā kāds tevi vardarbīgi aizskāra. Tu to nevēlējies. Tas nebija nekas personisks. Kaut kādu iemeslu dēļ tas notika ar tevi un var notikt ar jebkuru. Vai šīs izvarošanas dēļ tu savai seksualitātei nolems mūžīgas ciešanas? Izvarotājs tev neliek to darīt. Tu esi upuris, bet ja notiesāsi sevi un atzīsi par vainīgu, cik ilgi tu neļausi sev izbaudīt to, kas ir viena no viskaistākajām lietām pasaulē. Dažreiz izvarošana var iznīcināt seksualitāti uz mūžu. Kur ir taisnība? Bet tu taču neesi izvarotājs. Kāpēc tev visu savu dzīvi vajadzētu ciest par to, ko neesi izdarījusi? Tu neesi vainīga, ka tiki izvarota, taču tiesnesis tavā prātā var likt tev kaunēties un ciest daudzus gadus. Protams, šī netaisnība ir radījusi lielu emocionālo brūci un lielu daudzumu emocionālas indes. Lai atbrīvotos no tās, vajadzēs ilgu laiku. Jā, tevi izvaroja, bet tev vairs nav jācieš, tādēļ. Tā ir tava izvēle. Šis ir pirmais solis – izmantot patiesību kā skalpeli. Tu atklāji, ka netaisnība, kas radījusi brūci, šajā brīdī vairs nav patiesa. Tu atklāji, ka tas, kas tevi tik ļoti sāpinājis, varbūt nemaz nav pat taisnība. Pat ja kādreiz bija, tas nenozīmē, ka ir arī tagad. Izmantojot patiesību, tu atver brūci un ieraugi netaisnību jaunā perspektīvā. Patiesība ir relatīva. Tā visu laiku mainās, jo mēs dzīvojam ilūziju pasaulē. Tas, kas ir patiesība, šodien, brīdi vēlāk vairs tāda nav, un tad atkal ir – Patiesība ellē ir tikai vēl viens priekštats, vēl vieni meli, kas tiek izmantoti pret tevi. Mūsu noliegumu sistēma ir tik spēcīga, ka ieraudzīt patiesību kļūst ļoti sarežģīti. Ir patiesības, kas slēpj melus, un ir meli, kas slēpj patiesību. Kā mizojot sīpolu, tu atklāji patiesību pamazām, līdz beigās atver acis un ieraugi, ka visi apkārtējie tevi ieskaitot nepārtraukti melo. Gandrīz viss šajā ilūziju pasaulē ir meli. Tāpēc es lūdzu saviem mācekļiem sekot trim noteikumiem, lai spētu ieraudzīt, kas ir paties. Pirmais likums ir netici man. Tev ir nevis jātic, bet jādomā un jāizvēlas. Tici tam, kam no manis teiktā gribi ticēt, bet tikai tad, ja tam ir jēga, ja tas dara tevi laimīgu, ja tas ved tevi uz atmošanos, izvēlies tam ticēt. Es esmu atbildīgs par to, ko saku, bet ne par to, kā tu to saproti. Mēs dzīvojam absolūti atšķirīgos sapņos. Tas, ko es saku, ir patiesība man, bet var nebūt patiesība tev. Pirmais likums ir ļoti vienkārši – netici man. Otrais noteikums ir sarežģītāks netici sev. Netici meliem, ko tu sev stāsti, meliem, kuriem nekad neesi izvēlējies ticēt, bet tiki ieprogrammēts to darīt. Netici sev, ka tev šķiet, ka neesi pietiekami labs, pietiekami stiprs, pietiekami gudrs. Netici ierobežojumiem, netici, ka neesi laimes un mīlestības vērts, netici, ka neesi skaists, netici tam, kas liek tev ciest, Netici pats savam dramatismam, netici savam tiesnesim vai upurim, netici iekšējai balsī, kas iegalvo, ka tu esi dumšs, kas liek tev sevi iznīcināt. Netici, jo tā nav taisnība. Atver acis savas acis, atver savu sirdi un klausies. Kad tu dzirdi savu sirdi, vadām tevi uz tavu laimi, izdari izvēli un seko tai. Vairāk par 80% no tā, Kam tu tici, ir meli, tā nav patiesība. Otrais noteikums ir sarežģīts – netici sev. Trešais noteikums ir netici nevienam citam. Netici citiem cilvēkiem, jo viņi tik un tā nepārtraukti melo. Bez emocionālām brūcēm, kad vairs nav ne, nepieciešams ticēt citiem, lai tikai būtu pieņemts, tu visu redzi daudz skaidrāk. Tu redzi, kas ir melns, kas balts, kas ir vai nav. Tas, kas ir šobrīd, pēc pāris mirkļiem var nebūt. Tas, kā nav šobrīd, var pēkšņi parādīties. Viss mainās, bet tu apzinoties, tu vari saskatīt pārmaiņu. Netici citiem, jo viņi izmantos tavu stulbumu, lai manipulētu ar tavu prātu. Netici nevienam, kurš apgalvo, ka ir ieradies no zvaigznēm un vēlas glābt pasauli. Sliktas ziņas. Mums nav vajadzīgs pasaules glābējs. Pasaulē nav vajadzīgi citplanētieši, kas mūs izglābtu no ārpuses. Pasaule ir dzīva, tā ir dzīva būtne, un tā ir daudz gudrāka nekā mēs visi kopā. Ja mēs noticam, ka pasaulē vajadzīgs glābējs, drīz uzradīsies arī kāds, kas teiks, re, šurp nāk komēta, ir jābēg no šīs planētas, nogalini sevi tad tu sasniegsi komētu un nokļūsi debesīs. Netici šīm mitoloģijām. Tu pats radi savu sapni par paradīzi, neviens nevar to radīt tavā vietā. Tikai veselais saprāts var vadīt tevi uz laimi un radīšanu. Trešais noteikums ir grūti izpildāms, jo mēs jūtam vajadzību ticēt citiem cilvēkiem. Netici viņiem. Netici man, netici sev, netici nevienam citam. Neticot, viss nepatiesais izkūpēs gaisā. Viss ir tas, kas ir. Patiesība nav jāvērtē, tā nav jāpaskaidro. Patiesībai nav vajadzīgs balsts, meliem gan. Ir nepieciešams radīt jaunus melus, lai, atbalst, lai balstītu iepriekšējos, un vēl vairāk melu, lai balstītu arī šos. Tu uzbūvē melu cietoksni, un kad gaismā nāk patiesība, viss sabrūk. Bet tā nu tas ir. Tev nevajag justies vainīgam par to, ka tu melo. Vairākums melu vienkārši izgaist, ja mēs pārstāv, pārstājam tiem ticēt. Tas, kas nav paties, neiztur skeptismu. Patiesība gan. Kas ir paties, tas ir paties. Tici tam vai ne? Ķermenis sastāv no atomiem. Tev nav tam jātic. Tici vai ne, bet tā ir patiesība. Tikai patiesība izdzīvo, un tas attiecas arī uz tiem priekšstatiem, ko esi pieņēmis par sevi. Ja jau teicu, ka bērnībā mums nav bijis iespējams izvēlēties, kam ticēt un kam ne, tagad ir citādi. Tagad mēs esam pieauguši. Mums ir iespēja izvēlēties. Mēs varam ticēt un varam neticēt. Ja izvēlamies ticēt, nepatiesībai mēs to varam darīt. Tikai tāpēc, ka tā gribam. Tu vari izvēlēties, kā dzīvot savu dzīvi, un ja būsi godīgs pret sevi, tad zināsi, ka vienmēr ir iespējams izdarīt jaunu izvēli. Skatoties ar patiesības acīm, mēs atsedzam brūces un atklājam melus, tomēr brūcēs vēl ir inde.